migranten afera, glifosata eta berrikiago benala aferak iardokitzeak sortarazi dute parlamentuan eta talde politikoen artean lego markak mugitzen ari direla errandauku elgarrizketatu dugun Jean félix Akuabioa Korsikako deputatu berriak. Korsikan, lau deputatuetarik hiru dira bertzaleak eta hautatu berriak izan zirelarik entxeatu ziren talde parlamentario baten sortzia. Orduan amairu deputatu bildu ziren, ez aski talde parlamentario osatzeko amabost behar baitira. Baina azken afera horien ondotik gauzak aldatu direla parlamentuan, eta zer gatik talde parlamentari berri baten sortu nahi duten eta zer oinari ukanen duen ere, zehaztu daugu. Le groupe parlementaire qui est en gestation et qui pourrait voir le jour à la rentrée, c'est évidemment un regroupement de, de députés qui euh, partagent un certain nombre de... Sortzen ari den talde parlamentario berria, Macronen buruzagitza vertikala, Jacobinoa eta autoritarioa onartzen ez duten deputatuekin osatuko da. Déjà, c'est un groupe parlementaire qui se constitue sur des valeurs humanistes, Talde horren oinagian daude, balore humanistak, garapen iraunkorra eta inguramenaren zaintzea. Konduan hartuz, migranten gaia, bai eta glifosataren kasua, baita inguramenaren zaintzea, urgentzia bat dela. Euh, par rapport à la, à la problématique, à l'urgence environnementale aujourd'hui, un groupe qui est d'accord pour appuyer une nouvelle phase de décentralisation politique qui peut aller eki lorekonez, juzka la rekonezanz de l'autonomi. Taldea adoz da, euh, desentralizazio fase berri baten bultzatzeko, korsikaren eta itxaso zara indiko lugaldeen autonomia osoa ezagutuko duena. Notamun por l'Alsace, por le Pays Basque, et, et bien entendu ki peut aller juzka a la, la prise en compte de l'autonomie, le demande d'autonomie fiskal et financiera. Proposamenak integratzen narko ditu, Alsazia, Eskualeria edo Bertania bezalako lugaldeak, autonomia fiskala ere aldarrikatua izanen da. Por avoir euh, de vraie ressource fiskal propre. Baztertu den aspektu sozio soziala ere jogatu nahi dute, eta tendentzia ezberdineko jendeak dira interesatuak hor, bai zentrokoak, ekologistak, La Republika Marche taldean ziren sozialistu hibatzu eta RPS-ekoak.